بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Todo cuanto existe en los cielos y en la tierra glorifica a Allah, el Poderoso, el Sabio. له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير A él pertenece la soberanía de los cielos y de la tierra. Él da la vida y la muerte y es todopoderoso. هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم Él es el primero y el último. As Sair y Al Batin. Y tiene conocimiento sobre todas las cosas. هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير Él es quien creó los cielos y la tierra en seis días y después se asentó sobre el trono. Conoce lo que entra en la tierra como la lluvia o las semillas y lo que sale de ella como las plantas y los metales. Lo que desciende del cielo como la lluvia y lo que asciende a él como los ángeles y las acciones de sus siervos está con ustedes mediante su conocimiento allí donde estén observa todo lo que hacen A él pertenece la soberanía de los cielos y de la tierra y todos los asuntos retornarán a él para que decida sobre ellos el día de la resurrección. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور Hace que la noche penetre en el día y el día en la noche. y conoce lo que encierran los corazones. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير crean en Allah y en su mensajero y contribuyan a su causa con parte de los bienes que les ha confiado quienes crean de entre ustedes y contribuyan con sus bienes a la causa de Allah recibirán una gran recompensa وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد اخذ ميثاقكم ان كنتم مؤمنين ¿Por qué no creen en la unicidad de Allah ustedes, incrédulos, cuando el mensajero los llama a que crean en su Señor y se comprometieron a reconocerlo como tal, si de verdad creen que él es el creador de todo? هو الذي ينزل على عبده ايات بينات ليخرجكم من الظلمات الى النور وان الله بكم لرءوف رحيم Él es quien revela a su siervo Muhammad claras aleyas para sacarlos de las tinieblas y conducirlos hacia la luz.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 No puede compararse aquel de ustedes que contribuyó con sus bienes y luchó por la causa de Allah antes de la liberación de la Meca, con quien no lo hizo. El primero gozará de un nivel más elevado en el paraíso que quien contribuyó con sus bienes y luchó por la causa de Allah después de la liberación de la ciudad. ¿Quién ofrece a Allah un préstamo generoso contribuyendo con sus bienes a su causa para que él se lo devuelva multiplicado con creces y le conceda una generosa recompensa? يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم Menciona a tu gente, oh Muhammad, el día en que verás la luz de la fe de los creyentes y de las creyentes proyectarse frente a ellos y hacia su derecha. Los ángeles les dirán: Reciban la buena noticia de su recompensa. Jardines por los cuales corren ríos, donde vivirán eternamente. Ese es el gran triunfo. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب Ese día los hipócritas y las hipócritas dirán a los creyentes Espérennos para que podamos iluminarnos con su luz se les dirá retrocedan y búsquense una luz para ustedes y se levantará un muro entre ellos en el que habrá una puerta detrás de la puerta estará la misericordia del paraíso y fuera frente a ella el castigo del infierno ينادونهم الم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور Los llamarán diciéndoles ¿Acaso no estábamos con ustedes? Los creyentes contestarán: Sí, lo estaban, pero cayeron en la incredulidad.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 de que los corazones de los creyentes se sometan con humildad a la mención y glorificación de Allah y a la verdad que ha revelado para que no sean como quienes recibieron las escrituras con anterioridad cuyos corazones se fueron endureciendo con el paso del tiempo y muchos de ellos fueron rebeldes al desobedecer a Allah قد بينا لكم الايات لعلكم تعقلون Sepan que Allah reaviva la tierra tras su muerte. Les hemos explicado con claridad las pruebas de nuestro poder para que razonen. المصدقين والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر كريم Quienes den caridad, sean hombres o mujeres, y contribuyan con sus bienes a la causa de Allah, verán su contribución multiplicada con creces.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 Y los mártires recibirán de Allah su recompensa y su luz y quienes no crean y desmientan las pruebas de nuestra unicidad serán los habitantes del fuego اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الاخره عذاب شديد ومغفره من الله ورضوان وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور Sepan que esta vida terrenal no es más que juego, distracción, encanto, presunción y rivalidad entre ustedes por la cantidad de riquezas y de hijos que tienen. Es como una lluvia que hace que las plantas crezcan causando la admiración de los sembradores mas luego éstas se secan tornándose ocres hasta que quedan desmenuzadas en pequeños fragmentos y en la otra vida habrá un severo castigo para quienes hayan vivido indiferentes a la verdad y el perdón de Allah y su complacencia para quienes lo hayan obedecido y esta vida no es más que un disfrute engañoso. سابقوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتي Compitan entre ustedes en las buenas obras para estar entre los primeros en alcanzar el perdón de su Señor y un paraíso del tamaño del cielo y de la tierra que ha sido preparado para quienes creen en Allah y en su mensajero. Este es el favor que Allah concede a quien desea. Y Allah es el dueño del favor inmenso. أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير Todas las desgracias que suceden en la tierra y que les suceden a ustedes mismos constan en un registro junto a Allah, y fueron decretadas antes de que ocurriesen y eso es fácil para él eso es para que no se entristezcan por lo que no han logrado y para que no se alegren por lo que se les ha concedido. Y Allah no ama a los altivos presuntuosos. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد Esos son mezquinos e incitan a los hombres a la avaricia. Y quien se aleje de la obediencia a Allah que sepa que él no necesita nada de nadie y es digno de toda alabanza لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز Ciertamente, enviamos a nuestros mensajeros con milagros y pruebas evidentes. E hicimos descender con ellos escrituras sagradas y la balanza para que la gente actuase con justicia. E hicimos descender sobre la tierra el hierro, en el que hay un gran poder para la lucha y otros muchos beneficios para los hombres. Y ello para que evidenciáramos quién defiende a Alá y a sus mensajeros luchando por su causa cuando no son vistos. En verdad, Alá es fuerte y poderoso. ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوه والكتاب فمنهم مهتد فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون y enviamos a Noé y a Abraham a sus respectivos pueblos e hicimos que entre su progenie se sucedieran los profetas y que éstos recibieran escrituras sagradas entre sus descendientes hay quienes siguieron el buen camino pero muchos fueron rebeldes قفينا على اثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم واتيناه الانجيل واتيناه الانجيل وجعلنا في قلوب الذين فاتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فما رعوها حق رعايتها فاتينا الذين امنوا منهم اجرهم وكثير منهم فاسقون Después hicimos que lo sucedieran otros mensajeros y enviamos como mensajero a Jesús, hijo de María, a quien concedimos el evangelio e infundimos en los corazones de quienes lo siguieron la compasión y la misericordia. Y ellos establecieron el monacato sin que nosotros se los prescribiéramos, anhelando la complacencia de Allah, pero no lo cumplieron como debían. Y concedimos su debida recompensa a quienes de entre ellos creyeron y no alteraron la verdad Pero muchos fueron rebeldes al desobedecer los mandatos de Allah. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم Oh creyentes, teman a Allah y crean en su mensajero. Multiplicará su misericordia sobre ustedes. Les concederá una luz para guiarlos y los perdonará. Y Allah es indulgente y misericordioso. لئلا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله وان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم Esto es para que los judíos y los cristianos sepan que no tienen ningún poder sobre el favor de Allah, pues todo el favor le pertenece a él, quien lo dispensa a quien quiere, y él es el dueño del favor inmenso.